Ողջույն, մեր շատ սիրելի տարեկիցներ, նրանց ծնողներ, տատիկ-պապիկներ, ուսուցիչներ։ Ձեզ հետ լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Ձեր ասրահում մենք Նանան ու Արթուրը։ Բարև սիրելի ունկնդիրներ։ Մենք պատրաստական ենք մեր յուրաքանչյուր հանդիպում հետաքրքիր ու հագեցած դարձնել Ձերնից յուրաքանչյուրը իրեն ավելի հարմար ձևով է վայելում հանգիստը, ոմանք ծովափին, ոմանք բնության գրկում զբոսանքներով։ Իդեպ օրվա մեր հյուրը շատ է սիրում ընտանիքով շրջել Արցախի տեսարժան վայրերում ու ճանաչել հայրենիքը նաև այդ կերպ։ Արթուր, ի՞նչ ես կարծում, արդեն ծանոթացնենք ունկնդիրներին մեր հյուրի հետ։ Իհարկե նանա, բայց մեր ուրشادիր ունկնդիրների համար նա անծանոթ չէ։ Նանեն էլի է հյուրընկալվել մեր տաղավարում, Նա ակտիվ, զվարթ, հետաքրքրասեր աղջիկ է, կարևոր է համարում գիտելիքների ամենօրյա համալրումը։ Կյանքի այս ժամանակահատվածի նորությունների մասին եկեք լսենք Դանայի հետ զրույցում։ Նադե ուրախ եմ, որ դու կրկին հյուրընկալվել ես լուսապտույտի տակավարում, քանի որ դու ակտիվ հետաքրքրասեր աղջիկ ես, պրպտող ես։ Գիտեմ, որ ամեն անգամ քեզ համար ինչ-որ նոր հայտնագործություններ ես անում, նոր բաներ ես հայտնաբերում, եւ եթե քեզ հիշում են մեր ունկնդիրների նախորդ մեր թողարկումներից մեկում դու հյուրընկալվել ես եւ բավականին ողջավորված պատմել ես Թումոյի մասին։ Կուզեմ հիմա պատմես այն մասին, ինչ նորություններ ունես, ինչ առաջընթաց ունես թե Թումոյում, թե առհասարակ ինչ նոր նախասիրություններ ունես գուցե։ Բարևանահիտ ուրախ եմ, որ կրկին հյուրընկալվել եմ ուսապտույտ հաղորդաշարին։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար Ես անդադ հետևում եմ, թե քաղաքում ինչ նոր միջոցառումներ են իրականացվում եւ ուզում եմ անպայման ներկա գտնվել։ Ակտիվորեն մասնակցում եմ մշակույթի եւ երիտասարդության նախարարության կազմակերպած շաբաթօրյա կինոդիտումներին, որը նույնպես մեր ժամանակի հետաքրքիր մասնիկներից է։ Վերջերս ներկա եմ գտնվել նաեւ Յակովի երկիրը ֆիլմի ցուցադրությանը, որը եւս շատ հետաքրքիր է եւ ուսուցանում է, սովորեցնում է, որ աշխատել ստեղծելու համար մարդ պետք է ունենա նախ եւ առաջ կամքի ուժ։ Նաեւ հուլիսի 15-ին կազմակերպվել էր Color Fest, որն առաջին անգամ էր Արցախում եւ ներկային արցախցի պատանիներ։ Աշխարհը հաճախ է ասում, որ Արցախում պատերազմն է եւ ամեն ինչ տխուր գույների մեջ է, սակայն դա իրականում այդպես չէ։ Արցախցու յուրաքանչյուր օրը գունազարդ է։ Այն ունի խաղաղության գույն, աշխատասիրության գույն, որոնք պատմում են հետաքրքիր եւ ուրախ կյանքի մասին։ Հուլիսի 15-ը այդպիսի օրերից մեկն էր։ Այս անգամ քոլոկվեցի ձևաչափով էր այն նշվում է ամբողջ աշխարհում եւ խորհրդանշում է բարու հաղթանակը չարի հանդեպ։ Արցախի պատանների միավորել էին վառ գույները, լավ երաժշտությունը եւ ուրախ տրամադրությունը։ Նշեմ, որ այն կազմակերպել էր Champions Team-ը։ Արդյոք այն պատանիներ էին մասնակիցները։ Ցավոք սրտի երիտասարդներն այնքան էլ շատ չէին, դարձավ յուրահատուկ պատանեկ անտոն, այո։ Այո։ Երևի որ առաջին անգամն էր դրա համար, երևի հաջորդիվ արդեն ավելի ակտիվ կլինի։ Հուսով ենք նորից կդարմակերպվի եւ արդեն ավելի շատ երիտասարդներ մասնակցեն միջոցառմանը։ Նանե դու թումոյական ես եւ գիտեմ որ բավական ակտիվ կյանքով են ապրում թումոյիսաները ու շատ արագ է այդ պրոգրեսը նկատվում թումոյնաց աշխատանքների։ Հիմա ինչի ինչի վրա ես աշխատում, ինչ նորություն ունես հենց թմո հետ կապված։ Շուտով ուզում եմ մասնակցել նոր մեդիա դասընթացին, քանի որ դեռ չեմ կողմնորոշվում մասնագիտության ընթացում, միգուցե նաև դառնա լրագրող, եւ հուսով եմ, որ այդ դասընթացը եւս կօգնի իմ մասնագիտության ընտրության հարցում։ Նաե քանի որ հիմա ամառային արձակուրդներ են, բնականաբար ավելի շատ ազատ ժամանակ կա եւ այդ ազատ ժամանակը պետք է հնարավորինս հագեցած անցկացնել, քանի որ ժամանակը մեր ամենաթանկ ռեսուրսն է, այն չի վերադարձվում։ Ինչով է օրը հագեցնում եւ ինչով խորուրդ կտաս որ տարեկիցները իրենց օրը ավելի վառ հետաքրքիր դարձնեն։ Ամառային արձակուրդները հաճախ անցկացնում են ընտանեկան էքսկուրսիաներով, ընկերների հետ հանդիպ հանդիպումներով, այցելելով Արցախի տեսարժան վայրեր, պատմամշակութային վայրեր, Սակայն չկա այնպիսի տեղ, երբ դու քո ընկերների հետ գնաս եւ քո ժամանցն արժանավետ անցկացնես։ Ինչ ֆորմատում ես օրինակ դու պատկերացնում այդ տեղը։ Օրինակ կրթական որտեղ եւ լինի հետաքրքիր ժամանց եւ լինի այնպես որ մենք ստանանք նոր գիտելիքներ այսինքն լինի միտեղ որտեղ ըստ քո նախասիրության կարողանաս եւ գիրք կարդալ եւ ինչ որ զվարճալի խաղեր խաղալ ընկերների հետ նայած ինչ տրամադրությունն ես այո բայց ցանկալի է որ այդ երկուսը լինեն համատեղ եւ ուրախ ժամանց եւ գիտելիքների ձեռքբերում ասացի ընտանիքով են բացահայտում արցախի տեսարժան վայրերը Այսինքն ընտանիքում այդ հիմքը հայրենիքի թաքնված գանձեր այսպես ասենք հայտնաբերելու։ Օրինակ շատերը ձգտում են գնալ երկրից դուրս հանգստանալու, իսկ մենք գնում ենք այնտեղ, որտեղ մինչ այսօր չէին գնացել։ Գնում ենք ավելի լավ ճանաչելու Արցախը եւ ավելի շատ բան իմանալու մեր հայրենիքի մասին։ Կանոն կարևորագույնը դա է այնուամենայնիվ։ Պետք է ճանաչես քո երկիրը, հետո սկսես ուրիշների երկրները ուսումնասիրել։ Նանե, իսկ արդյոք դա հանգստի քո սիրած ձևն է, թե դու ունես հանգստի ուրիշ սիրելի ձև, որը քո սրտին ավելի մոտ է։ Դա իմ ամենասիրելին է, սակայն ազատ ժամանակս նաև անցկացնում եմ տարբեր գրքեր ընթերցելով։ Օրինակ, հիմա ինչ որ գիրք ընթերցում ես, կամ վերջերս ինչ գիրք ես ընթերցել։ Ուսումնասիրում եմ տարբեր գրողների անգլերեն լեզվով եւ կարդում եմ նրանց անգլերեն ստեղծագործություններից Oscar Wilde, Shakespeare իր Archibald Cronin։ Այսինքն բնօրինակով ես ընթերցում։ Այո։ Դա շատ լավ է, երբ գրողի մայրենի լեզվով ես ընթերցում իր ստեղծագործությունը եւ անգլերենի շփման համար նույնպես շատ նպաստում է։ Քանի որ հիմա այս ժամանակներն են, երբ եթե չգիտես անգլերեն, դու զրկվում ես շատ բաներից։ Նանե, ես հիշում եմ, որ ընկերության մասին դու եւս ահագին ողջևորված էիր խոսում։ Ընկերները բնականաբար կարևոր են բոլորիս կյանքում։ Ուզում եմ հարցնել, թեկոս մի քանի տարի առաջվա նանեն եւ հիմիկվան անեն։ Տարբեր կերպ է ընտրում ընկերներ։ Նախ ասեմ, որ ես շատ ընկերացեր եմ, ունեմ շատ ընկերներ, սակայն նրանք մի քանիսն են ամենամտերիմը։ Բայց մի քանի տարի առաջ բոլորի հետ էլ մտերիմ էի։ Ինչքան մեծանում ես, այնքան փոխվում է քո աշխարհընկալումը, այնքան դու ուրիշ ձև ես սկսում նայել երևույթին։ Հիմա ինչ սկզբունքներ են քեզ համար կարևոր։ Ամենակարևոր սկզբունքը հավատարմությունն է։ Ես կարող ես քո ընկերոջը վստահել այն, ինչ չես կարող վստահել մյուսներին։ Իսկ ինչպեսին պետք է լինել լավ ընկեր լինելու համար, ասենք դու ինչպեսին ես Եթե դու համարում ես պետք է լավ ընկերներ, բնականաբար դու նույնպես պետք է լավ ընկեր լինես։ Ինչն է կարևոր մարդու մեջ, որպեսզի կարողանա լավ ընկեր լինել։ Նախ ասացի, որ պետք է լինել հավատարիմ, հետո պետք է յուրաքանչյուր պահի դու պատրաստ լինես օգնել քո ընկերոջ ցանկացած դժվարության դեպքում։ Երևի այսքանն էլ բավական է։ Նանել տարեկիցներից ինչպես խորհուրդ կտաս, թե իրենց հանգիստը, թե առօրյան, թե առհասարակ իրենց կյանքը կազմակերպել, որ եւ հետաքրքիր լինի, եւ հագեցած լինի։ Խորհուրդ կտամ ամբողջ օրը չնստել համակարգիչների առջև կամ հեռախոսը ձեռքներին։ Կարելի է նաեւ այդպես անել, բայց ժամանակն անցկացնել օգտակար։ Օրինակ, կարելի է համակարգչի դիմաց նստելով տեղեկացնել նորություններին, իմանալ թե ինչ միջոցառումներ են կազմակերպելու քաղաքում եւ մասնակցել դրանց, բայց ամբողջ օրը ժամանակներ ծեցվածնել այդքան էլ լավ չէ։ Հաջողություններ քեզնան է, որ շարունակես ակտիվ լինել, կոնկերներին նույնպես վարակես այդ ակտիվությամբ, որ բոլորը քեզ նման ակտիվ լինեն, հետաքրքրասեր լինեն, ամեն օր ինչ որ գիտելիք ձեռք բերեն։ Երևի հենց դա էլ հաջողության գրավականն է, որ հետագայում երբ մեծանաս, արդեն գիտելիքներով զինված լաց լինես, լավ մասնագետ դառնաս։ Շնորհակալություն Անահիտ, ուրախ եի շուտ ընկալվելու։ Եթերում լուսապտույտման կապատանեկան ռադիո հանդեսն է։ Մենք ցանկանում ենք, որ բոլորիդ օրը լուսավոր ու գեղեցիկ լինի։ Մեր հոգու ջերմությունից ու լուսից էլ ձեզ ենք փոխանցում։ Դուք էլ մյուսներին փոխանցեք, թող լուսի պտույտը չդադարի։ Այժմ սիրելի փոքրեր ու մեծեր, առաջարկում ենք երաժշտական կարճատև դադար, որից հետո կշարունակենք շփվել տաղավարից։ Ծննդյան օրը կոնշել ես վարգույնով Օրացույցի վրա տոնե տոնե տեսնում բոլորը Ժպտում ենք ես մի տարի Երազել ես անհամբեր սպասել Դու այս օրվան ահա մոտ է ժամը տեսնում բոլորը Ժպտում ենք ես այսօր Ծնունդը համար բացիկներ Tava, tava. Լուսապտույտն է եթերում։ Այժմ մեր շատ սիրելի ռադիոլուսողներին, հատկապես ծնողներին առաջարկում ենք լսել այն մասին, թե ինչ պատասխանել երեխայի չեմ կարողանում հարցին։ Մեծանալուն զուգընթաց մեծանում է նաև երեխաների վրա դրված պատասխանատվությունը։ Տարիքի հետ երեխան պետք է ձեռք բերի նոր հմտություններ, բայց երեխաների մեծ մասը չի ցանկանում անել այդ ամենը, պատճառաբանելով, որ չի կարողանում։ Ինչ պատասխանել երեխային չեմ կարողանում արտահայտությանը։ Արի բազեք, ինչպես կարելի է սովորել։ Կարող եք համացանցային հանրագիտարանում փնտրել։ Կցանկանաս պատմեմ, ինչպես եմ ես սովորել անել դա։ Երբեմն երեխաներն իսկապես չեն կարողանում անել ինչ-որ բան, որի արդյունքում ընկնում է երեխայի ինքնագնահատականը։ Եթե երեխան իսկապես չի կարողանում անել որևէ բա, սովորեցրեք ու պատմեք, որ իր տարիքում դուք եւս չէի կարողանում անել դա։ Ասեք, որ միշտ էլ կլինեն բաներ, որոնք նա չի կարողանա անել։ Դրանից չպետք է ուսատվել, պետք է սովորել։ Գուցե անենք այն, ինչ կարողանում ես, չի ստացվում նկարել շունիկ, նկարենք այն, ինչ ստացվում է։ Երեխան չպետք է ընկճվի մի բանից, որը ոչ մի կերպ չի ստացվում։ Փորձենք անել միասին, օգնեք երեխային իր համար դժվար, բայց ձեզ համար բարձ թվացող հարցում։ Արի սովորեցնեմ քեզ խորամանկ միջոց։ Սա իհարկե կողևորի երեխային։ Ինչ ես կարծում, պետք է սովորել անել դա, թե առանց դրա էլ գլուխ կհանես։ Չեմ կարողանում պատասխանից հետո տվեք երեխային այս հարցը։ Եթե պատասխանը դրական կլինի, բերեք օրինակներ, որտեղ առանց այդ հմտության ելք չկա։ Յուրաքանչյուր նոր հմտություն երեխայի ինքնուրույնության ճանապարհին մի քայլ է սովորեցրեք երեխային լինել ինքնուրույն։ Նրանց, ովքեր մեզ նոր են միացել, տեղեկացնում ենք, որ եթերում ուսապուտույթ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Վարդյաններ անց ձեզ կներկայացնենք Էգոն Մատիսյանի «Կապույտ աչքերով կատուն» հեքիաթը։ Առաջարկում ենք ուշադիր լինել։ անգամ կապույտ աչքերով ու ուրախ բնավորությամբ կատուն ճանապարհ ընկավ փնտրելու այն երկիրը, որտեղ շատ մկներ կային։ Նա, ով ընկնում է այդ երկիրը, մեկընդմիշտ մոռանում է, թե ինչ է սովը։ Այնպես որ մեր կատուն ուրախությամբ ճանապարհ ընկավ։ Սկզբում նա մոտեցավ լճին, որի միջից մի ձուկ էր նայում։ Կատուն հարցրեց նրան. «Ինչպես գնալ այն երկիրը, որտեղ շատ մկներ կան»։ Բայց ձուկը, տեսնելով նրա կապույտ աչքերը, Միայն բարձրաձայն ծիծաղեց եւ փոչով այնպես հարված էր ջրին, որ կատուն ոդկից գլուխ թրջվեց։ Հոգս չէ, ճանապարհը շարունակելով ինքն իրեն խոսում էր կատուն։ Չէ որ ձուկն ամեն ինչ իմանալ չի կարող։ Ճանապարհին նա մի ճանճ բռնեց եւ կերավ։ Չէ որ ճանճը ավելի լավ է, քան ոչինչը։ Այսպես նա մտեցավ ինչ որ անցքի։ Միգուցե սա է այն երկրի մուտքը, որտեղ շատ մկներ կան, մտածեց կատուն։ Եվ նա խիզախորեն քայլեց դեպի մուտքը։ Այժմ միայն նրա աչքերն էին փայփլում խավարի մեջ, բայց հանկարծ կատուն տեսավ երկու խոշոր աչքեր, շատ ավելի մեծ, քան իրենը։ Կայծակի նման նա դուրս թռավ այդ անցքից եւ այդպես էլ երբեք չմացավ, թե ինչ կենհանի էր ապրում այնտեղ։ Հոգս չէ, ճանապարհը շարունակելով ինքն իրեն խոսում էր կատուն։ Միգուցե ես դեռ կհանդիպեմ որևէ մեկին, ով կիմանա ճանապարհը։ Այս անգամ նրան հաջողվեց միայն մի մոծակ որսալ, եւ իհարկե մոծակն ավելին է, քան ոչինչը։ Հանկարծ նա լսեց, որ ինչ-որ բան խշխշացնում է խոտը։ Միգուցե սամուկ է, մտածեց կատուն, բայց պարզվեց, որ դա ոզնի է։ Սպասիր, ոզնիները եւս սիրում են մկնել ուտել, հիշեց կատուն։ Նրանից պետք է հասնել ճանապարհը, բայց ոզնին հենց տեսավ կատվի կապուտ աչքերը, միանգամից գունդ դարձավ։ Արդեն անիմաստ էր փորձել նրանից որևէ բան իմանալ։ Եվ կատուն շարունակեց իր ճանապարհը։ Այս անգամ նա միայն մի շատ փոքրիկ մլակ բռնեց, այնքան փոքրիկ ու կպչուտ, որ իր թաթի վրայից հազիվ պոկվեց։ Իհարկե սա ավելի վատ է, քան ոչինչը։ Եկավ գիշերը։ Կատուն քայլում էր ու երազում այն երկրի մասին, որտեղ շատ մկներ կային։ Հանկարծ նա կատուների մլավոց լսեց։ Ահա եւ երկիրը բղավեց նա։ Այսքան շատ կատու կարող է ապրել միայն այնտեղ, որտեղ շատ մուկ կա։ Եվ նա առանց մտածելու դրավ դեպի խավարը, որտեղից լսվում էր մլավոցը։ Գիշերվա խավարի մեջ նա տասնյակ դեղին աչքեր տեսավ։ Ասացեք խնդրեմ, սա այն երկիրը չի, որտեղ շատ մուկ կա, ուրախ մլավեց նա։ Միաու, հապահիացեք նրա կապույտ աչքերով պատասխանի փոխարեն մլավեցին դեղին աչքերով կատուները։ Եվ այլևս ոչ մի ձայն, Կատուները փակեցին իրենց դեղին աչքերը։ Լուսացավ։ 5 դեղին աչքերով կատուներ նստել ու նայում էին կատվին, ով փնտրում էր այն երկրի ճանապարհը, որտեղ շատ մկներ կային։ Մենք էլ ենք այն շատ վախուց փնտրում, քմծիծաղեցին կատուները։ Դժվար քեզ հաջողվի քո կապույտ աչքերով գտնել այդ երկիրը։ Միգուցե նրանք ճիշտ են, մտածես կատուն, եւ քորեց ականջի հետևը։ Միգուցե այդպիսի երկիր ընդհանրապես գոյություն չունի, եւ նա սկսեց ապրել դեղին աչքերով կատուների հետ։ Իսկ ինչ կլինի, եթե ես նրանց գլխին օին խաղա, մտածեց կատուն մի գեղեցիկ օր։ Երբ ոչինչ չունես, պետք է վստահես միայն քո ուրախ բնավորությանը։ Նա արևային ակնոց հակավ, ակնոցի փոչիկներն ամրացնելով իր փոչին, բայց մյուս կատուներին դա զվարճալի չթվաց։ Քո աչքերը միևնույն է կապույտ են, ասացին նրա, եւ դա ոչ մի կերպ չես թաքցնի։ Իսկ իսկական կատունների աչքերը դեղին են։ Կատուն մտեցավ ջրափոսին եւ նայեց նրա մեջ։ Ջրափոսի մեջ նայող կատվի կապույտ աչքերը չէին փչացնում նրա արտակինը եւ նրան սխալ կատու չէին դարձնում։ Նա շատ ուրախացավ դրա համար եւ ոդքերում ինչքան ուժ ուներ վազեց մյուս կատուների մոտ բացատրելու, որ նրանք սխալվել են։ Բայց երբ նա վերադարձավ, տեսավ, որ բոլոր կատուները նստել են բարձր ծառի վրա եւ վախից թողում են։ Իսկ ծառի տակ նստած է մի հսկա, սարսափազդու շուն եւ հսկում է նրանց։ Նրանք ձայն տվեցին կապույտ աչքերով կատվին. «Քշիր այս շանը»։ Բայց ինչ կարող էր անել նա։ Ինչպես կարող էր փոքրիկ կատուն քշել այդքան մեծ շանը։ Նա պարկեց, որպեսզի մի լավ մտածի, բայց հանկարծ նրա գլխի վերևը ինչպես որոթ հնչեց։ Հաֆ, կատուն սարսափած վեր թռավ եւ հայտնվեց շան մեջքի վրա։ Եվ քանի որ նա վախենում էր ցած ընկնել, եղունգներով ամուր կարչեց շան մորթուց։ Շունը սկսեց փախչել, սկզբում նա վազելով բարձացավ սար, հետո ցած իջավ սարից, հետո էլի բարձացավ սար, ու նորից ցած վազեց սարից, բարձացավ սար, ցած վազեց սարից։ Վերջապես նա ուժասպառ ընկավ ցած։ Կապտուն իջավ նրա մեջքից եւ ինչ տեսավ։ Ամբողջ հողը ծածկված էր փորված որջերով։ Յուրաքանչյուրից մի մուգ էր նայում։ Կատուն հայտնվել էր այն երկրում, որտեղ շատ մկներ էին ապրում եւ սկսվեց ֆորսը, իսկ երբ այն վերջացավ, կատուն գիրացավ եւ նկատելիորեն կլորացավ։ Հետո նա վերադարձավ դեղին աչքերով կատուների մոտ։ Նրանք դեռևս նստած էին ծառի ճյուղերի վրա եւ վախից զողում էին։ Նրանցից մի անկաշի ոսկոր էր մնացել, իսկ շունը որտեղ է, մլավեցին նրանք։ Փախավ, պատասխանեց կատուն։ Այդ ժամանակ կատուները դադարեցին դողալ եւ ձայն տվեցին։ Էй դու, կապուտաչիա, այո, իմ աչքերը կապույտ են, պատասխանեց կատուն, բայց կապույտ աչքերը ձեր դեղին աչքերից վատ չեն տեսնում։ Եվ ես գտել եմ այն երկիրը, որտեղ շատ մուկ կա։ Մենք էլ ենք ուզում այդ երկիրը մլավեցին կատուները, բայց եթե դու մեզ խփես, մենք քեզ կբսկտենք եւ նրանք կատվի հետևից գնացին, մեկ բարձրանալով եւ մեկ իջնելով սարերը։ Օ, ինչպես էին նրանք վազվզում եւ թռչկոտում այն երկրում, որտեղ մկների շատ որ չեր կային։ Դա նրանց ամենամեծ երազանքն էր։ Նրանք բազում օր ու գիշեր ворսարեցին եւ նորից գերկատուներ դարձան։ Այդ ժամանակ նրանք մտեցան կապույտ աչքերով կատվին եւ մոլավեցին։ Շնորհակալություն, բարի կատու։ Այժմ մենք հասկացանք, որ դու ոչնչով պակաս չես մեզանից։ Հասկացանք, որ դու էլ կարող ես լինել սոված եւ ուրախ, կարող ես նիհարել ու գիրանալ, կարող ես փնտրել մկներով հարուստ երկիր։ Եվ դու մեզնից ված չես տեսնում, չնայած որ քո աչքերը կապույտ են։ հեքիաթեր այնպես չէ սիրելիում կնդիրնել, արտակինով մեզանից տարբեր գուցե եւ մեզ համար տարօրինակ թվացող մարդիկ իրականում կարող են մեզ նման շատ սովորական լինել, սովորական ուրախություններով ու տխրություններով, լավ ու վատ սովորություններով ու մեզից տարբեր լինելը բոլորովին էլ չի նշանակում, որ նրանք մեզնից վատ ունեն։ Այսօրվա համար այսքանը։ Մեր մեծ ու փոքր ունկնդիրներ, եղեք բրբտող ու հետաքրքրասեր, ուզուր մի վատնեք ժամանակը։ Իսկ օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանն ու հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը։ Կհանդիպենք։